بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taolo ushbu sayyidul ayyom va juma kunida siz bilan bizni qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin duolarimizni ijobat qilsin musulmon kishining axloqi xususida olib borayotgan darslarimizni davom etkazamiz inshaalloh bugun musulmon kishining o'z farzandlari bilan bo'ladigan muomalasi axloq haqida suhbat qilamiz albatta bu o'ta bir muhim va bir vaqtni o'zida xatarli bo'lgan mavzu xatarliki muhimligi bu yoshlar ummatni ertangi kuni deb qaraladigan bo'lsa demak ularni tarbiyasi bilan shug'ullanishlik shunchalik muhim bo'ladi va shu vaqtni o'zida beparvo qo'yishligi bilan ancha xatarli bo'ladi kundan kunga yildan yilga yoshlarni ko'pchiligini tarbiyasiz bo'lib ketayotganligini ota onalariga rahmsiz bo'layotganligi qalblarida bir rahm shafqat degan sifat ozayib ketayotganligini ko'rib boryapmiz buni kattalar yoshlardan ko'ra yaxshiroq anglaydi chunki yoshlar ko'zini ochib shu narsani ko'ryaptida ha shunaqa bo'lar ekan deb qabul qilyapti lekin eskilarni tarbiyasini avvalgilarni tarbiyasini olgan yosh ulug'larimiz bu narsani juda bir xatarli tusol ekanligini yoshlardan ko'ra ko'proq ko'rib turibdi bu katta mavzu ikki yoki uch darsga yetsa kerak vallohu alam ollohni bir madadi bilan boshlaymiz kimdir aytishi mumkin meni hali bolam yo'q men hali uylanganim yo'q yoki turmush qilganim yo'q menda hali bola yo'q deyishi mumkin inshaalloh birodar uylanarsiz oila qurarsiz inshaalloh alloh taolo sizga farzandlar berar ana shu farzand bergan paytda siz farzand bilan qanday muomala qilish kerakligini bilib qo'ygan bo'lsangiz ishingiz osonroq bo'ladi alloh taolo har bitta bandani farzand degan ne'mat bilan rizqlantirsin bu mavzu o'ta bir muhim mavzu deb aytdik Avvaladan boshlaymiz farzandlar o'g'ildir qizdir bittadir ikkitadir o'ntadir bu alloh taoloning siz bilan bizga bergan hadiyasi in'omi ne'mati olloh kimga o'g'il berdi qiz bermadi kimga qiz berdi o'g'il bermadi kimga bir qorindan egizak qilib farzand berdi bularni barchasi olloh tomonidan musulmon odam e'tiqod qiladi o'g'ilmi qizmi bittami ikkitami Alloh shuni taqdir qilgan Allohning aytgani bo'ldi bu ishda insonni ixtiyori yo'q o'g'il ko'rish yoki qiz ko'rish inson ixtiyorida emas chunki har bitta inson bolasi onasini qornida nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek bir yuz yigirma bir kunga to'lgan kunda to'rtta narsa yoziladi rizqi ajali amali baxtli yoki baxtsiz bo'lishligi binobarin farzandni ham rizq deb qaraydigan bo'lsak hali bu onani qornida turgan bir parcha go'sht dunyoga kelib qancha farzand ko'rishligi ana shu onasini qornida turganda taqdir qilingan musulmon odam xotirjam bo'ladi <clears throat> farzand olloh tomonidan berilgan hadiya inom alloh taolo qur'onda shunday marhamat qiladi lillahi mulku samavati val ardi يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير osmonlar va yer Allohning mulkidir. U o'zi xohlagan narsani yaratur. U o'zi xohlagan kishiga qizlarni hadya etur va o'zi xohlagan kishiga o'g'illarni hadya etur. yoki ularni egizak o'g'illar va qizlar qilur va o'zi xohlagan kishini tug'mas bepusht qilib qo'yur o'g'il bo'ladimi qiz bo'ladimi Allohning xohishi xohlasa aralashtirib beradi xohlasa o'g'il beradi xohlasa qiz beradi bu Allohning xohishi endi agar Alloh xohlagan bo'lsa kimnidir befarzand qiladi bu Allohning xohishi bu taqdir bu qadar agar kimgadir Alloh farzand bermagan bo'lsa bu Alloh taoloning hikmatidan Bilingki, Alloh farzand bermadimi? Bir hikmat uchun bermadi. Farzandni berishligi sinov hikmatmidi? Imtihonmidi? Demak, bermasligi ham sinov, imtihon, hikmat. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Alloh taolo Qur'onda aytadi, bir narsani sizlar yoqtirmaysizlar. Masalan, befarzand bo'lgan ham odamga albatta bu narsa yoqmaydi. Hamma farzandli bo'lishni xohlaydi. Ehtimol sizlarga yoqmas meni taqdirim. ehtimol uni orqasida bir katta hayriyatlar bor va bir narsa sizlarga yoqadi yaxshi bo'ldi deb o'ylaysizlar ehtimol orqasida yomonlik bor sizlar bilmaysizlar olloh biladi deydi shuning uchun musulmon odam agar olloh unga farzand degan ne'matni bermagan bo'lsa alloh taoloning taqdiri deb rozi bo'lishligi kerak chunki rozi bo'lishlik iymonning shartlaridan bittasi val va sharrihi min allohi taala qadarning yaxshisi ham yomoni ham kimdan Allohdan mo'min odam qanoat qiladi rozi bo'ladi va mana shu ishi uchun ajr oladi oyatga e'tibor beradigan bo'lsak mana o'zi xohlagan narsani yaratur u o'zi xohlagan kishiga qizlarni hadya etur o'zi xohlagan kishiga o'g'illarni hadya etur qizlarni degan kalima o'g'illarni degan kalimadan avval zikr qilindi johiliyat davrida mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali payg'ambar bo'lib kelmaslaridan avval quraysh qiz farzand ko'rsa yuzlari burishib qorayib ketar edi qiz farzandlarni yomon ko'rishar edi olib chiqib qizlarini ko'mishar edi suilat bi ayyi zambin qutilat alloh taolo mana shu oyatda o'g'il bolani aytishlikdan avval qiz bolani zikr qildi aytib o'tganimizdek kimga o'g'il beradi kimga qiz beradi kimga aralashtirib beradi yoki kimga umuman farzand bermaydi bu alloh taoloning xohishi inson mo'min banda bu narsaga rozi bo'lishlikdan boshqa chorasi yo'q alloh taoloning hadiyasi deb aytdik mana bir qancha oyatlarni o'qiymiz hozir mana shu oyatlarda alloh taolo biz hadiya qildik hadya qildik deb aytadi astag'firullah va inni xiftul mawaliya min va kanat imroti aqira fahabli min ladunka valiya zakariya alayhissalom robbisiga duo qildi men ortimda qoladigan qarindosh urug'larim meni dinimni zoyi qilib yuborishlaridan xavfdaman xotinim tug'mas bo'lib qolgan endi sen menga o'z dargohingdan menga va bobom yoqub xonadoniga merosxo'r bo'ladigan bir do'st ya'ni farzand hadya etgin fahabli deyapti zakariya alayhissalom menga nima qil hadiya qil va uni o'z nazdingda rozi bo'linadigan solih kishilardan qilgin hadiya deyapti alloh taolo maryam surasida alloh taolo ibrohim alayhissalom haqida shunday deydi astag'firullah فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Bas qachonki Ibrohim ulardan va ular Allohni qo'yib sig'inayotgan butlardan chetlangach, biz unga farzandlari Ishoq va Yaqubni hadiya etdik. Hadiya etdik va barchalarini payg'ambar qildik. Davud alayhissalom haqida Alloh aytadi: "Va wahabna li Davud Sulayman ni'mal abd innahu awwab." Biz Davudga Sulaymonni hadiya etdik. Sulaymon naqadar yaxshi bandadir. Dar haqiqat u Alloh yo'liga, Alloh rozi bo'ladigan yo'lga butunlay qatguvchidir. Mana bir qancha oyatlarda o'qidik, barchasida Alloh taolo hadiya qildik deydi. Demak, farzandlar Alloh taoloni siz bilan siz bilan bizga bergan nimasi ekan? Hadiyasi ekan. Hadiya bizi tilda sovg'a, bizi tilda padarka. sovg'ani qanaqaligiga qaralmaydi birodarlar berdimi faraz qiling ko'ylak hadya qildi birov sizga mana kiyib qo'ying desa qarab turib yengi uzunmi uni deyapsiz sal yalkiroq sirti yo'qmidi <laughs> odatda o'zi sovg'a qilingan otni tishiga qaralmaydi mana qo'yni boqib qo'ying sizga deb bersa tishini qarab qolsangiz qanaqa bo'ladi hadiya hadiya berildi uni faqat qabul qilishlik kerak Chiroyli, xunukmi yaxshi yomon payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadya berilganlarida hech qachon qaytarmagan tahaddu tahabbu degan nabiy sallallohu alayhi vasallam bir biringlarga hadya ulashib turinglar o'zaro mehringlar muhabbatinglar ziyoda bo'ladi demak yuqorida aytilganlarni xulosalaymiz yahabu liman yashau inatha va yahabu liman yashau zukura o'zi xohlagan kishiga qizlarni hadya etur o'zi xohlagan kishiga o'g'illarni hadya tur yoki ularni egizak o'g'illar va qizlar qilur va o'zi xohlagan kishini tug'mas bepush qilur bu Alloh taolo tomonidan bandani bunga hech qanday aloqasi yo'q o'g'il ko'rish qiz ko'rishdagi bo'ladigan muammolar haqida vaqtimiz yetsa alohida e, bandi bor inshaalloh suhbat qilamiz shuning uchun alloh taolo farzandni mana rizq deb aytyapti banda olloh tomonidan taqdir qilingan rizqni topayotganda shaytonni unga sherik qilib qo'ymaslik kerak o'zini rizqiga shaytonni sherik qilmaslik kerak qanday qilib musulmon odam musulmon odam o'zini ahli bilan yolg'iz bo'lganda bismillah allohumma jannibna shayton va jannibi shaytona ma rozaqtana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana hadislar bor bismillah Allohning nomi bilan ey Alloh bizdan va bizga rizq qilib beradiganing farzanddan shaytonni yiroq qilgin demak duoda siyohidan ko'rinib turibdiki farzandni ham payg'ambarimiz nima deyapti rizq deyapti islomda shariatimizda farzandlarni ahamiyati juda bir katta aytdik yoshlarni farzandlarni tarbiyasi o'ta muhim ish va o'ta xatarli ish Chunki dunyo qarashi endi shakllanayotgan. Nima yaxshi nima yomon, oq qorani endi ajratib kelayotgan yosh norasidani tushunchasiga noto'g'ri tushuncha kiritib qo'yiladigan bo'lsa, umri davomida mana shu tushunchasi bilan yashaydi. Alloh taolo Qur'onda ko'p narsalarni nomiga qasam ichgan. Vashamsi va duhaha, quyoshga qasam. Va layli idza yaghshaha, tunga qasam vassamai buruj osmonga qasam val asr asrga qasam alloh taolo qaysi narsani ismini nomini aytib qasam ichgan bo'lsa shu narsa buyuk ulug' narsa ekanligini bildiradi endi alloh taoloni yana bir suradagi qasamiga quloq solamiz la uqsimu bihadal balad va anta hillum bihadal balad va validin va ma valad laqad xaloqnal insana fi kabad mana shu qasam ichilgan narsalarning ichida farzandlar zurriyotlar ham bor ey muhammad mana shu shaharga makka mukarramaga holbuki siz ham mana shu shaharda yashaysiz hamda ota va undan bo'ladigan bolalarga ya'ni odam alayhissalom va uning barcha zurriyotlariga qasam qilurmanki qasamyod qilurmanki darhaqiqat biz insonni mehnat mashaqqat yaratdik alloh taolo makka mukarramaga qasam ichyapti va odam alayhissalom va uni zurriyotlariga qasam ichyapti demak olloh qasam ichdimi odam bolasi va uni zurriyoti deb demak bu kichkina narsa emas bu narsani beparvo tashlab qo'yib bo'lmaydi biz erkaklar otalar farzandlarni bizni ustimizdagi eng birinchi haqqi ollohni tanitishidir ularni tarbiyasi birinchi o'rindagi haqqi edi mana shu haqqini bir chekkaga surib qo'yib turib taassuf faqat qorni bilan kiyimini boshidagi tomini g'amini qilamizda tarbiyasi bilan ishimiz bo'lmay qo'ydi e'tibor beringlar rizqi Allohning qo'lida edi siz o'lib ketsangiz ham rizqini topib yeyverar edi u sizni ustingizdagi birinchi haqqi va birinchi o'rinda turadigan haqqi Allohni tanitish va tarbiya edi Farzandlar Robbimiz siz bilan bizga bergan hadiyasi, in'omi, rizqi ne'mat ekan. Ne'mat ekanmi demak qiyomatda so'raladi. Summa yawma idin anin na'im. So'ngra ana shu kunda albatta hayotda dunyoda sizlarga berilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lasizlar. Esimizdan chiqmasin, pulni qayerdan topganimizga javob beramiz. Umrimizni qayerga sarflaganimizga javob beramiz. Yoshligimizni nimaga sarflaganimizga javob beramiz va farzandlar haqida ham so'ralamiz, birodarlar. So'rang o'zingizdan. Bir oyda necha marta o'tirib suhbat qilib, bolangizni tarbiyasiga bir vaqt ajratasiz. Bir marta bormi? Ikki marta bormi? agar bu savolni o'zimizga beradigan bo'lsak kamdan kamimiz ha o'tirib men tarbiyasi bilan shug'ullanaman deb ayta olamiz farzandlar ne'mat rizq hadiya faqat shu emas yana ular sinov imtihon balo haqqini ado qildingiz ollohni tanitdingiz tarbiyasini berdingiz ne'mat bu zo'r ne'mat qaraganingizda bir parvona bo'lib ustingizda bir parvarishingizni qilayotgan bir qo'lingizdan mehnatingizni olgan ne'mat ammo tarbiyasi bilan shug'ullanmasdan tashlab qo'ysangiz nima bo'ladi balo bu balo bu chunki ota ona solih bo'lsa lekin bolalarini tarbiyasiga tashlab qo'ygan bo'lsa mana shu farzand tufayli qancha qancha balo musibatlar boshiga keladi insonni kim aybdor ota yana o'zi aybdor chunki ko'chatni o'zi ko'chirgan parvarish qilmagan vaqtida putamagan tayini chopmagan endi katta o'g'li g'udayib o'sib qolgandan keyin endi nima qilish kerak sabr qilish kerak o'ziz ekkan daraxt المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا demak farzand nima bo'ldi hadiya ne'mat rizq sinov imtihon balo yana ular dunyoni ziynati alloh taolo aytadi mol mulk bola chaqa shu hayoti dunyoning ziynatidir haqiqatdan insonni moli dunyosi keng bo'lsa farzandlari ko'p bo'lsa uni dunyosi chiroyli bo'ladi dunyosi katta farzandlari serob bu insonni dunyosi ziynatlik. Ammo Alloh taolo aytadi oyati davomida: Parvardigoringiz nazdida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroq va orzuliroq, ya'ni orzu qilishlikka loyiqroq. Mana shu ziynat bo'lgan mol dunyo, farzand bilan ovora bo'lib qolinadigan bo'lsa, bu yoqdagi savobli amallar qolib ketib qoladi. Ana shu baqiyatus solihat parvardigoringiz nazdida abadiy qolguchi yaxshi amallar qaysi ta narsa ekan subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar la havla va la quvvata illa billah boyagi aytilingan moli dunyo olmagan bo'lsa bir banda farzand olmagan bo'lsa bir banda mana shu beshta narsani aytar ekan boyagi aytilayotgan molu dunyo bilan bola chaqadan ko'ra kattaroq xayriyat bo'lar ekan agar taqdiriga rozi bo'lsa subhanalloh valhamdulillah vala ilaha illalloh vallohu akbar la havla vala quvvata illa billah alloh taolo aytyapti pul bilan bola chaqa faqat ziynat deyapti asosiy narsa emas endi mana shu ne'matlarni bergan zot albatta siz bilan bizni hisob kitob qiladi وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم u sizlarni yerda xalifalar qilib qo'ygan va o'zi ato etgan ne'matlar bilan sizlarni imtihon qilish uchun ayrimlaringizni ayrimlaringizdan yuqoriroq darajaga ko'tarib qo'ygan zotdir albatta parvardigoringiz tezda jazolaguvchi va albatta mag'firatli mehribondir e'tibor bering sizlarni ichinglarda qaysinilar nima amal qilishinglarni imtihon qilish uchun biringlarni biringlardan past baland darajaga qo'yib qo'yganmiz nima uchun alloh taolo qodirda hammani bir xil boy qilib qo'yishlikka alloh taolo qodirda hammani bir xil salomat qilishlikka hammani bir xil farzandlik qilishlikka ham qodir edi alloh taolo imtihon qilishlik uchun har xil narsani berdi kimni boylik bilan sinaydi kimni sog'lik bilan sinaydi Kimi kambag'allik bilan sinaydi, kimi befarzandlik bilan sinaydi. Kimidir farzandi berib qo'yib turib sinaydi. Innama amvalukum va avladukum fitna, vallohu indahu ajrun azim. Sizlarning mol mulklaringiz va bola chaqalaringiz faqat bir fitna imtihon xolos. Ulug' ajr mukofot esa Allohning huzuridadir. Demak, siz bilan bizni qo'limizdagi farzandlar nima ekan? Mol dunyo bor yo'g'i fitna ekan sanaymiz bu mol dunyo bilan farzand nima bo'ldi farzand olaylik ne'mat hadiya rizq sinov imtihon balo ziynat va fitna inson mana shu farzandlarini tashvishini qilib farzandlarini dunyosini tashvishini qiladida asosiy narsaga beparvo bo'lib qoladi farzandlar bilan chalg'ib qoladi o'g'limni uylab olay qizimni chiqarib olay uyqu beray joy qilib beray shu narsalarda kallasiga oladi o'ylab kirgizib oladida farzandni asosiy haqqi bo'lgan ollohni tanitmay qo'yadi ine katta bo'lganda bu qurib ketib ho'kiz menga nima qilib beribsizlar sizlar meni o chekka olib chiqib qo'ydinglar agar ollohni tanitganingizda akaxon mana shu bolani otasi siz umuman eshik ham qilib bermas edingiz uni tashvishini ham ko'tarmas edingiz 15 ga 16 ga kirdimi? Bo'ldi. Aravasi o'zi bilan bo'lib bo'lardi. Topganingni o'ylama desiz haqqingiz bo'lar edi va norozi bo'lmasada Sizdan minnatdor bo'lar edi. Chunki pokiza onani tanlabdi men uchun. Chiroyli ism qo'yibdi, Allohni tanitdi, hunar o'rgatibdi. Otam meni haqqimni bajarib, boshida ko'tarar edi. Endi shu bolalarim qiylanib qolmasin deb faqat o'zi dunyo bilan ovora bo'ldimi? Demak, oxiratdan to'sib qo'ydi bu odamni. Namoz o'qing aka desiz, qizim chiqarib olay deydi namoz o'qing desangiz o'g'limni uylab olay deydi xuddi o'g'lini uylashligi yoki qizini chiqarishligiga namoz nima qiladigandaqa oldanib qolmanglar farzandlar bilan deyapti alloh taolo chunki eng katta ajr alloh taoloning huzurida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar kullukum roin va kullukum mas'ulun an roiyatihi farrajulu fi baytihi roin va huwa mas'ulun roiyatihi biz hozir farzand nima ekanligi haqida suhbat qilyapmiz e'tibor beryapsizlarmi farzand nima ekanligini tushunib olaylik avval sinov ekan bu omonat ekan bu qo'limizga berilgan va qiyomatda hisob kitob qilinar ekan bu narsa payg'ambarimiz aytadilar sizlarning har biringiz boshliqsiz har biringiz o'z ra'yati haqida o'z ra'iyati haqida mas'ulsiz kishi o'z uyida ya'ni oila a'zolarining ustida boshliq va ular haqida qiyomat kunida javob beradi yaxshi yediruvdingmi deb so'ramaydi ishonaveringlar yaxshi kiydiruvdingmi deb so'ramaydi undan nimani so'raydi ollohni tanitdingmi deydi tarbiya qildingmi deydi u yeyishi kiyishichi olloh taqdir qilib qo'ygan tushunarlimi ota ona agar bolaga yedirib kiydirayotgan bo'lsa shu farzandni rizqidagi deganiyle kiygizib qo'yyapti menga qilib berishmading demasin demak rizqingda yo'q ekan seni men qilib beray desa ham bo'lmayapti chunki nimada yo'q ekan peshonangda yo'q ekan rizqingda yo'q ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar kishi o'zi rioya qilish kerak bo'lgan o'zi hisob kitobini tarbiyasini qilish kerak bo'lgan odamlarni beparvo tashlab qo'yganligini o'zi katta gunoh yetadi farzandlarini betarbiya qo'yayotganligi oilasini betarbiya tashlab qo'yayotganligi bir erkakni yetarli gunoh hisoblanadi shuning uchun qaraylik oilalarimizni farzandlarimizni tarbiya qilyapmizmi yo televizorni oldiga o'tkazib qo'yyapmizmi jim o'tirsa bo'ldi deb mana endi mavzuimizni asosiy qismiga o'tamiz Bu mavzuni uch qismga bo'lib o'rganamiz. Farzand tug'ilishidan avval qilinadigan ishlar, tug'ilgan paytda qilinadigan ishlar hamda tug'ilgandan keyin qilinadigan ishlar. Alloh taolo bir bandaga farzand berdi. Alhamdulillah. Ana shu e, rivoyatlarda o'qiganmiz hakim kishilar haqida bir odam farzandli bo'lib balasi dunyoga kelgandan keyin hali esi kirmasdan ahli kirmasdan haligi yo'rgakdagi yangi tug'ilgan bolasini olib borib hakimga shunga bir tarbiya bermoqchimiz nima qilishimiz kerak desa kech qolibsizlar deydi ha endi tug'ildiyu desa tug'ilishligidan oldin bu ko'chat hali ko'chirilishligidan oldin tarbiya bilan shug'ullanishlik kerak edi deb javob bergan demak tug'ilishligidan oldin qilinadigan ishlar birinchisi Mana shu farzand u dunyoga kelishigidan oldin erkak kishi unga onani tanlaydi. Musulmon kishini otasidagi birinchi haqqi otasi bu farzandga pokiza ona tanlashligi kerak. Chunki yer pokiza bo'lsa, ko'chat chiroyli unadi. Agar yer pokiza bo'lmaydigan bo'lsa, ko'chat yaxshi bo'lmaydi. Ming urug' yaxshi bo'lsa ham. Musulmon o'ziga turmush o'rtog'ini, farzandiga esa ona tanlashda ixtiyorni chiroyli qilishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisini deyarli hammamiz eshitganmiz. Tunkahul mar'atu li arba'a: li maliha, li jamaliha, li hasabiha, li diniha. Rasululloh aytadilar, ayol kishiga uning 4 narsasi uchun nikohlaniladi. Mol uchun, nasl nasabi uchun, chiroyi uchun hamda dini uchun qo'shinglarchi biror narsani qo'shinglarchi birorta narsani yo'q chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'rtta deb qo'ydimi demak shu chunki biz bilimdonroq emasmizda qo'sha olmaysiz bir narsa qo'shsa shu to'rttadan bittasi kirib ketadi mana endi shu shunaqa zamonda yashayapmizki nimasiga qarab uylanishyapti meva shunga yarasha bo'lyapti nimasini mo'ljallab turib nikohlanyapti o'g'il bolalar oilalar qancha qisqa muddatda buzilib ketyapti ya'ni nimani mo'ljallagan bo'lsa o'shani beryapti alloh taolo taassub darsimizni boshida aytdik tushunchalar buzilib ketganligidan kelin tanlashlikdagi ixtiyor ham o'sha tushunchalarga bog'liq bo'lib qolgan men bu so'zimni avval ham aytganman hozir ham qaytaraman uyingizda 10 ga kirgan 9 ga kirgan o'g'ildir qizdir farzand yoki jiyaningizdan so'rang bizni mahallamizda eng zo'r hayot kechirayotgan kim dengda falonchi deydi o'zinglar bilasizlar nima deyishini falonchi aka deydi nimaga desa manaqa manaqa deydi eng yaxshi yashamayotgan kim desangiz falonchilar deydi nimaga desa falon falon falon deydi ana shu farzand sizni oilangizdagi o'lchov tushunchalarni sizga bildirib turibdi kimligingizni aytyapti shu farzand dunyosi ko'p yashayotgan odam zo'r yashayapti deyaptimi dunyosi ozroq bo'lgan odam yomon yashayapti deyaptimi demak shu uydagi tushuncha shunaqa chunki u to'g'risini gapiradi bu bola chunki yolg'iz o'tirib kampiringiz bilan e, hayotdan shikoyat qilib valaqlayotgan paytingizda u yozyapti u demak yaxshi hayot mana bunaqa yomon hayot manaqa deyapti demak ayollarga mol uchun kiro uchun nasl nasab uchun hamda din uchun uylan payg'ambarimiz aytadilar fazfar bizati din taribat yadak dindorini tanlagin dindorini tanlagin baraka topgur payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam baraka topgur dindorga uylan deydi chunki qarang mana uyda farzandlar bilan ko'proq kim bo'ladi tarbiyasi bilan ko'proq kim shug'ullanadi ayollar tan olinglar bu narsani ko'chadan kelasiz charchab kelasiz toqatingiz yo'q onasini ko'rib katta bo'ladi farzand tug'ilib esini taniyotgan paytda onasini namoz o'qimayotganini ko'rib katta bo'lsa erini haqqini ado qilmayotganligini ko'rib katta bo'lsa eriga qilayotgan muomalasi chiroyli emasligini ko'rib katta bo'lsa ollohni tanimayotganligini ko'rib katta bo'lsa aytingchi ta'sirlanmaydimi onasini ko'rib imoratini ko'rib, otasini sostoyanasini ko'rib, kulmanglar. Bu haqiqat bu. Haqiqat bu. Aksincha, agar buni aksi bo'lsa-chi? Masalan, faraz qiling, onasi musulmon ekanligini ko'rib katta bo'lyapti. Allohning haqqini qoldirmasdan ado qiladi. Nafl ibodatlarni tinimsiz qiladi. Namozini vaqtida o'qiydi. Erini haqqini chiroyli ado qiladi. Eri yo'g'ida omonatiga xiyonat qilmaydi. Buyurisa itoat qilayotganligini ko'radi. Otasi, onasini ko'rganda ko'zi quvonayotganligini ko'radi. Qarindosh urug'larni haqqini ado qilayotganligini ko'rsa, qo'ni qo'shnilar bilan chiroyli muomala qilayotganligini ko'rsa onasini. Aytingchi, bu ayolni ham farzandiga ta'siri bo'ladimi? Shuning uchun birodarlar, dindorini tanlaylik. Dindorini tanlaylik. Dunyosiga qaramaylik. Ta'assuf uyingizni ko'radi kelib birinchi, har doim bo'lib borsangiz qiziga. Kim hal qilyapti buni? Xotinlar hal qilyapti. Bu qachon tuzalishni boshlaymiz? Akalar, rahbarlikni qo'limizga olganimizda biz erkaklar. A senga senga yoqqanmasa olaver. Oh, oxiri. A bo'pti, senga yoqdim olaver. E surishtir, sen erkak kishisan. Nima topgan otasi? Bobosi kim bo'lgan? Urug'ida bir yomon odam chiqqan emasmi? Halol yegizganmi? Din bormi uyda? A bo'pti, senga yoqqanmasa olaver. xuddi haligi qo'y olyapti-yu, agar yemasa yo ma'ra ursa nima qilib yuboradi? Erkaklar ko'zimizni kattaroq ochaylik. O'sha senga yoqsa olaver deganligidan juda ko'p ajralish bo'lyapti hozir. Kimga nikohlanishlik kerak? Kimga qizlarimizni berishimiz kerak? Alloh ta'lim beryapti. Birodarlar, agarchi bu kichkina mavzu bo'lganida kimga quda bo'lishlik, kimni qizini olib kimga qiz berishlik kichkina masala bo'lganda alloh taolo qur'onda bu narsani siz bilan bizga bayon qilmagan bo'lar edi olloh aytyapti qur'onda astaydubillah tunkihul mushrikat hatta yu'minna amatun mu'minatun khayrun min mushrikati walau a'jabatkum iymonga kelmagunlaricha mushrika ayollarga uylanmangiz shubhasiz ozod mushrika ayoldan garchi u sizga yoqsada iymonlik cho'ri yaxshiroqdir sizga yoqyapti moli sizga yoqyapti nasl nasabi sizga yoqyapti chiroyi lekin dinsiz mushrika u bunandaqa hamma yog'i yoqqan lekin mushrik bo'lgan dinsiz bo'lgan odamdan ko'ra cho'ri bo'lsa ham muslima bo'lgan cho'ri afzalroq hatta yu'minu la abdun mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum to iymonga kelmagunlaricha mushrik erlarni qizlaringizga uylamangiz. Shubhasiz ozod mushrikdan garchi u sizga yoqsa-da, iymonli qul yaxshiroqdir. Qarang kuyov bolani. Qarang, Allohni taniydimi? Namoz o'qiydimi? Harom xarishdan uzoqmi? U dunyosiga, chiroyiga, davlatiga qarab turib qiziqib bermang. Chunki bu odamni hayotdagi birinchi narsasi dunyosi bo'lsa, sizni qizingizni qadrlamaydi. Agar birinchi o'rinda dini bo'lsa, shu so'z bor. Qizingni dindorga ber. Agar yaxshi ko'rsa, izzat ikrom qiladi. Agar yaxshi ko'rmasa, zulm qilmaydi. Allohdan qo'rqadi. Shuning uchun birodarlar, kimga quda bo'lishlik, kimga uylanishlikda Alloh taolo siz bilan bizga ta'lim berib aytadi, oyatni davomini o'qiymiz. Ulayka yad'una ilannar. nar. ular deydi boyagi mushriklar jahannamga tortadi ular jahannamga tortadi dinsiz odam dinsizlikka tortadi ro'mol o'rab yurarmiding endi o'ramaysan men aytyapman senga agar dinsiz bo'lsa boyagi aytgandagi avratlarni yopmay yurgan bo'lsa musulmonga bergan bo'lsangiz nima qiladi u musulmon er jannat tomonga tortadi. Shuning uchun kimga quda bo'layotganimiz, kimga uylanib, kimga turmushga chiqayotganimizni qaraylik, dindorini tanlaylik. Chunki bu shariatimiz siz bilan bizga buyurgan narsa. Hozir yoshlar kattalarga tikka qarab yop ketgan, gap gapirsang olmaydi, betarbiya bo'lib ketgan deb shikoyat eshitib qolamiz. Diqqat qilib turinglar. Shayton Odam alayhissalomga sajda qilishlikdan bosh tortib, Robbisiga osiy bo'ldi. Shunda Alloh taologa u odam zurriyotini men adashtiraman dedi. Alloh taolo unga aytdi. Astagfirullah va ajlib bi khaylika va fil wal va ma illa ghurura. Diqqat qilinglar. Shayton odam bolasini moli dunyosiga va farzandlariga sherik bo'ladi. pulingizga va farzandlaringizga sizni bilan birga sherik bo'ladi qanday qilib ulardan kuching yetgan kimsani ovozing bilan qo'zg'at dedi alloh taolo ularning ustiga otliq va piyoda lashkarlaringni tort topgan mol davlat va bola chaqalarida ularga sherik bo'l haromdan topar ekan molingizga sherik endi farzand topayotganda agar ota ona yuqorida aytib o'tilgan bismillah allohimma jadinna shayton va jannibi shaytona ma rozoqtana mana shu duoni o'qisa va mana shu safar alloh taolo farzand bo'lishini taqdir qilgan bo'lsa shaytonni shu farzand ustida hukmronligi bo'lmaydi shu duo o'qilib farzand agar topilishi taqdir qilingan bo'lsa shaytonni shu farzand ustida hukmronligi nasibasi bo'lmaydi tushunarlimi qanday balo kunda tug'ilib qolgan ekansan nima unaqasan nima bunaqasan nima deb ekkansan mast emasmiding aqlshing joyidamidi tahorating bormidi bismillah devdingmi boshida endi shaytonni uni ustida sherik qilib qo'yib turib hukmronlikka bolangni malomat qilasanmi demak birodarlar shayton insonni molida va farzandlarida unga sherik bo'ladi inshaalloh darsimizni keyingi juma davom o'tkazgan bo'lamiz aqulu qavli hada va astag'firulloh li va lakum سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله